ਮਾ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਕੌਂਸਨ ਦੇ ਸ਼ਲ ਪਾਕ ਬਿਰਾਦੋ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਸ਼ਲ ਪਾਕ ਬਿਰਾਦੋ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਇਆ ਨਿਤ ਪਾਕ ਰਦਾ ਦੇ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਪਾਕ ਬਿਰਾ ਖੈਰ ਹੋਵੇ रंग बदिलास ख़्याल बि हालात बदिल चादर रही امرے फूजरी अमृ दरदा ख़ैर हुई पाक बि خیر हुई